hayo tuseme fatawa ziko leo ndio kufanya leo mtandao wale maneno yaliyopita je mamba ni katika wanyama wa baharini yani wa kwenye maji au ni nyama wa mtikafu aliyelimika kuna wazi kwa hiyo afaa kuliwa au hafai kasa si bahari ya kasa kasa na vinginevyo katika mambo yako sasa hiyo fikri ikusaidie wewe lakini huku ukitaka msaada kutoka wanaozuoni wamekutangulia wamekufuata zako waiwepima ile fikri yako na sasa ni katika mambo ya msingi kuyasoma pale bila na juu yake lakini kitu kingine ni katika msingi sababu talibu ni ilmu inatakiwa amesome ilmu nyingine ameshumishi ni ilmu ya aqida ilmu ya aqida jambo hili jambo hili ni kusoma masaili ya tauhid masaili ya iman kunyita al-ilahiyat ha ili jambo ni dharuri jiddan na kutokufahamu vizuri mlango huu wa aqida ilmu ya aqida na ilmu ya tauhid utababaika na utayumba sana kila pote utaingia wewe kwa siri na kwa dhahiri mpaka ufanye itibari masaili ya tauhidi na aqida masaili ya imani talibul ilmi atakiwa akatimize suluhili hili kwa kusoma tauhidi tutamjua Mola wako subhanahu wa ta'ala na itaikutekelezwa ile haki iliyoko juu yako kumtekelezea Mola wako na namna gani ya kumtekelezea kwa kusoma tauhidi utazidi imani kwa kusoma tauhidi utaweza kulingania wengine na kuleta katika usawa kwa kusoma tauhidi utampa kila mwenye haki haki yake kwa kusoma tauhid na maarifa yako kwenye tauhid utawafahamu arbabu almaqalat walmilal walnihal utawafahamu wenye makote yao huyo anasema huyu huyu kote fulani na huyu kote fulani sasa walilahi alhamdu vitabu hivi vimewekwa kwa silsila nzuri kabisa talib ilmu anaweza kuanza kidogo kidogo akapanda akapanda akapanda mpaka akafika kwenye vitabu sisi ahlus sunna wal jamaa katika taratibu wa usomaji wetu vitabu vya mwanzo mwanzo kuvisoma ni kitabu cha al-Imam al-Mujaddid al-Usul al kalam kisoma ile atakufahamisha pale kwa sababu kuna mambo ya kujua kujua muda wako kumjua mtume wako sallallahu alaihi wasallam na kumjua Uislamu kwa dalili. Tutakufahamisha. Tutakama kusoma kawaida al-arba'a. Tusoma al-usul sita. Tusoma rawatu al-islam au masail jahiliya vile vile nawaqid al-islam. Tusoma kitabu at-tauhid kisha tukashukisha. Wala uzuri unasikia kitabu at-tauhid kwanza alafu kashusha hapo kitazame kile kitabu tauhid namna kilivyoandikwa milango ilivyowekwa ayat na ahadith katika sehemu zake ni kitabu kimeandikwa na mwanadamu wakati mwingine ni hadithi dhaifu lakini ukitazama ni kitabu kimewekwa katika misingi ya elimu iko shekhe mmoja aelezea anasema alikwenda bara hindi mara nyingi. Alipofika kule, kuna mwanachuoni mmoja mkubwa na mashehe zao, watu wa hadithi, lakini mtu wa tarika gani sijui. Sasa wao wamepewa, wamejazwa propaganda zile zilizojaa kuhusu Muhammad bin Abdul Wahhab kama mtu mbaya, anamchukia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa na majlisi kubwa, wanafunzi wengi kila akisomesha akimaliza mlani Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab dua hasa ya kumlaani mbaya kabisa mbaya soma dua ya Sheikh mmoja katika masharif kutoka mamlaka ya Arabia Saudia aliposikia jamhuri ya lakini ah, akajikwamua pengine hao hawajasoma vitabu vyake wamesikia tu habari za kuambiwa kama watu wetu wa Mungu mawahabii hali chochote haja shughuli kama chochote cha Muhammad bin Abdul Wahhab kaambiwa kamezeshwa bali naye akapelekwa akasema nitawasaidia hao akakichukua kitabu tauhid akatoa liganda la nje na ukurasa unaofuata wenye jina la kitabu na jina la mwandishi kitabu Sitakubali mwanzo kile kwanza. Akamwambia shekhe, kuna hiki kitabu naomba ukipitie, alafu nipe maoni yako, utasemaje? Unasemaje kitabu hiki? Akakaa akasoma, ni kitabu kizuri sana, kitabu kizuri sana, ala nafasi Imam Bukhari Mungu anatuinua kwa pumzili lililo hadi vile vile kwa Uislamu na mwanzo mpaka mwisho tauhid sasa bali bila ilmu akisoma kitabu kile anahisi ile ile ile ile haki yake aliyonayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na pale ndipo ndipo anapofungukiwa sasa kupata uwezo wa kuwalingania wengine kwa sababu ndio da'watu rusul na ndio manhaj al-anbiya fi ad-da'wati ila Allah kurejea kwenye kitabu tauhid kadhalika usuli kashfu shubhat Sheikh Muhammad ameandika kwa ufundi mkubwa sana ukisoma ile kashfu shubhat ilivyo yale majibu hoja za wapinzani na namna anapozijibu na namna anapozijibu ukiachilia mbali kuwa anakufundisha somo la aqida lakini pia anakufundisha namna gani atakapopangilia masaili yako wakati wa munawara katika jidala wajadilu billati hi ahsan kwa lazima uwe na na na na na, na, hoja zako utakazosimamia lakini pia lazima ujue hoja za hasimu wako sio hizi ni hoja za hasimu wangu nazijibu vipi naanza wapi naishia wapi kwa kile kitabu kufundisha umahiri mkubwa sana wa kujadili baadhi ya kadhaa hasa katika masaili ya tauhid na hapa pia vijana wengi iko wanapofeli sisi vijana wengi tunafeli kwa sababu wakati mwingine tunataka kuyaingia mambo na kutaka kujadiliana na watu ili hali hatuna uwezo huo wasa wala zile mbinu za kukaa na kuweza bidhaa za kielimu hatuna adabu ni lbathi walmunadhara ni somo muhimu sana kwa talibu ilmu mtu sikuzoe kila siku na mbinu mpya si hata watu wengine wanakuwaza kwenda wengine kila siku hivyo simulia kila siku hivyo hivyo hivyo tutafungwa sasa hizi ilmu zinakufundisha kusoma vitabu vya ulama kufundisha huyu alikaa huyu mimi nitakwenda naye hivi Tanzania hapa nitaishia hapa kwa sababu wakati mwingine Kigali haina hakuna budi ili mwingine mwingine kupitia chama tunakula hoja yake tunamsubiri yeye kumtumie shukrani yeye mpaka aliyekujibu hoja zako wewe ili atumie kama sitaki basi wewe kwa nusu saa kurusha shubha kitu sahihi waleta hoja yako wajenga msingi vizuri wang'ang'ana pale dakika kumi tu zinakutosha kisha wachukue zile zake wazibomoa kisha wampa shuba shuba hizo tunazompa kama tano kumi saba ile siku lazima kuna saba kitu manne ndege kwa nusu saa wajua huko mbele wajua sasa muda utoshi lazima wajua pesa utoshi kwa kitabu kile hapa nimetoka kidogo kile kitabu vikisoma kufundisha kwa sababu lazima talib ilmu al-fakr al mrefu katika kufundisha sio utapeli sio utapeli mambo ujanja vitu vipo vileta eh? kwa sababu sisi tu katika ulinganizi na kuna asnafu madhulumin wanaulinganiwa katika aina mbalimbali mapote mbalimbali wana mbinu mbalimbali mwingine hata kwa upole tu wamtandika vizuri taratibu kabisa asitaka yeye jamahiri muslimini wataelewa خلاص kush lakini wajadilifu billati hiya ahsan kitabu kile kitabu kizuri tunatakiwa tusome kila mara kila mara tukipitia kashfu shubuhat tusidharau kitabu hiki lakini pia vitabu vya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kama kitabu Al-Wasitiyah kitabu bora kabisa kilichoandikwa katika milango ya asmaa wasifat na katika milango ya aqaid aqida ya ahlusunna waljamaa kitabu alhawa alhawiya alkubra kitabu altadmuriya yote ni vitabu vya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na kitabu alhawiya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen amefanya ikhtisar anakuita Fathu Rabbi al-Bariya fi Talghis al Hivi vitabu litakukaa talib ilmu atasomeshwa. Sio mimi darasani tushape kwa wa zamaati al-qabul. baada ya kabuli wa a a mtoto akizaliwa leo hapewi biliani leo kazaliwa leo leo bwana biliani utamuua pewa ya baba yake yanayoshikamana sio yale baada ya miezi sita yako tofauti Allah ndivyo alivyoumba yanaendana kwa kadri ya hali yake na ukuaji wake lakini kumsakamazia tu mazima ya janja tu na utamuua unaelewa masala la kushazaliwa masala la kuhini tambaliwa tambaliwa kwa ah, katika ilmu kwenye hivyo hivyo ويرتفع ويتفهم تيميه ويفهم لغة الإسلام لو نظر ولا يلزم كوس اللغة يشرك الإسلام ولا يلزم كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بيوفهم وتبسم بيت الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي غير مقاطعين ما لها كنا katika wakati wake tusiwe mpaka katika asili zetu ile ile ambayo sisi tulijui katika ghaibu wanaozuoni walioandika kuhusu masaili ya aqali na fira na milal na kuzijibu hoja zao kwa ufundi wa hali ya juu kushindana kuhusiana na ni vitabu akisomeka akisoma huwezi kuvisoma tu hivi wewe kuna misingi yote ya kielimu ukavielewa utajidanganya utajidhuru na utawadhuru watu wengine kuwadanganya tukisoma vitabu vya Sheikh Islam baada ya kusoma vitabu vyake vile mukhtasarat alwasilia alhamawia na vingine mfano tajmuria na vingine fulamia Sheikh Islam mansuba li Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kadhalika baadhi ya vitabu vya Sheikh wanafunzi wake Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin ابن قيم ابن جوزي فعلوا اجتماع الجيوش الإسلامية في شبيه في كتاب جابر لكن يزول باسم مختصر مختصر الصواعق الموسى مختصر اسمه يعني الموسي هذا شو محمد بن القرآن مختصر يعني ليه كتاب جابر جيتو المسائل الصواعق المرسلة في غزو aljahmiyati wal mu'attila uone namna alivyozipangilia hoja zake katika kuyatengeneza kuyajibu na kuelezea mambo matatu almajaz التأويل نعم جميل خبر الآحاد خبر الآحاد المجاز التأويل أو يذكر خبر الآحاد التأويل المجاز عميت المطار ثم نمنا الكويليسة نزيل هوجة المسيبات أنا في فقلية كتاب أنا لدى هوجة وبنزاني وسمريني أو كنا شكرا هي أنا فقلية هو هي أو مسألها آه. تتيجيب وانتية خمسين الوجه الأول الوجه الثاني هذه كمان خمسين يا كوالزا ile ya pili sio ya kwanza, ya tatu sio ya pili, ya nne sio ya tatu, ya tano sio ya nne. Kila mtu kusema tofauti. Tafiti huyu mtu alikuwa anahatia kiasi gani? Aweza kujibu mambo mazungumzo kwa mtakujibu wewe jambo lako kwa njia kumi. Njia ya kwanza. Kwanza maneno yako yana kadha kadha Pili kuna hii na hii za tatu na kuendelea pale kuna vitu vingi utajifunza wewe namna ya kutengeneza hoja na kuzijibu na akili inayo inakuwa ukisoma utajikuta wewe umetoka katika hali moja kwenda kwenye hali nyingine na uzuri zaidi unaposoma kama wewe uliodhibiti hivi huwezi kulingana sawa na ambaye hakudhibiti ule utakuta mambo ya kiitikadi mambo ya kiuma mambo mambo ya kiusuli yote utayakuta lakini pia ukitaka kujiridhisha zaidi katika mambo ya itikadi na kusoma vizuri na hujaj msome Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake minhaju sunna akimjibu Ibn Abi Hadid ar على كتاب جامع من أبي الحديد الرافضي ومنهاج الكرامة شيخ الإسلام أنا مجيب kwenye vulu nane katika masala ya imama je khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar au kuchaguliwa Abu Bakar kukaa mbali ni dhulma kama wanaposema arrafida kwa hiyo uislamu umekosewa pale watu walikuchagua Abu Bakr hakustahiki wala Umar wala Uthman kwa hiyo hao wote hao wamekaa nafasi sio yao mara Shia ndio msimamo wao kwa shekhe wao katika kitabu kulitetea hilo alikuja shekhe Islam bin Taymiyyah akamjibu kwenye volume 8 nane akaanza na zile aya kutumia ayatul bilal innama waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون akajibu mfano aya hii hoja yake ni hii majibu yetu ni haya tutamjibu kwa njia saba mfano njia ya kwanza njia ya pili utafika ya tano utaona unamrushia huyu hana maana Mpaka mwisho wake anakuta kumi na saba nimesema sio kwamba, lakini anakwenda mpaka zaidi ya njia hizo, hoja moja baada ya nyingine. ya ayuha balligh ma unzila min rabbik, zile aya zote rasuli ya Mungu analeta moja baada ya nyingine na anajibu. Alipomaliza ambazo shule mshia zile na kuzitolea maelezo na kwamba haya maelezo yanataja sio sahihi na hakuna hoja ndani yake juu ya madai yao akaingia kwenye hadithi sasa hadithi al kuntu maulahu fahadha ali maulahu wa huma wali akaelezea pale hoja yao na majibu kutoka hapo hadithi al-manzila al Musa wa Harun kutoka hivi hadithi zote mpaka zile dhaifu na maudhua anazozilia ameshikilia mbele kusii hizo na unazikisha wewe ukisoma kitabu kile utakutana na ilmu ambayo wewe katika kitabu yote kwa wewe kusoma bibi hata mambo mapya utayapata pale fawaid kwa hiyo mwanafunzi anayetafuta ilmu katika salafiyun akiishi katika maisha ya namna hiyo ametadallaki katika ilmu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, amepanda amepanda kwa miaka, huku akiongozwa na shekhe muallim, mtu mwenye kutamakini katika mambo haya. Baada ya muda fulani, baada ya muda fulani, tutakuwa na mtu wa sawasawa atakuja kusaidia umma. Lakini sasa huyu kachuma tu, huyu amechuma tu kutoka kwa mashehe tatizo lingine linakuja kuanzia baada ya kuwa wewe ushapata misingi ushapata mafatihul ulum funguo za elimu umezipata basi hakikisha ya kwamba elimu yako unajivusha sasa kutoka hapo ulipo unapanda kwenda juu na hapa ndipo tunakufeli watu wengi ukienda katika dua la arabia zilizo hapo basi elimu katika agenda zao muhimu utakuta wale vijana uliosoma nao labda umesoma nao miaka kumi kumi na tano ishirini iliyopita wamekuzidi kielimu masafa marefu sana usimsoma naye mimi tena kwa sikini kweli kweli bwana msoma naye bwana sasa ah, amekuwa shekhe ndio kwa sababu wao hawatosheki na kuridhika kama tunavyoridhika sisi na wala hawajaona kwamba pale walipofika kuwa mashehe ni shehe bana kama kwa kuja kukumbusha mikono watu kufanya hivi la juhudi inaendelea kwao jambo la kwanza lugha yao ni ile lugha ya elimu inawasaidia lakini bado wao katika utafiti kila masala wanayotafiti na kuandika rasali katika miswada mbalimbali katika mambo mbalimbali yake na kifupi, unaruka masafa marefu, unapiga hatua za mbele, kwa sababu ile ilmu ilitumikia na kusudia nini? Na kusudia kwamba ikifika wakati sasa wewe ukae na vitabu uanze kufanya bahthi za elimu katika kila masala. Achana na kusoma kusoma hapa umechukua hapa hiki kitabu tayari kipo, hii ndio Umdatul Ahkam tafuta shuruti za wanachuoni, fanya taratibu ya masali, andika bahati yako kwa mujibu wa uwezo wako, tumia bahati yako kusomesha wanafunzi. Leo tengeza hili, leo tengeza kile. Yamekuja masuala mapya katika mji wako, yamejitokeza, yanazungumzwa ulimwenguni au kwenye mji wako, yasubiri masuala haya, andika kama ni maktaba yako, fanya utafiti, angalia kauli za wanazuoni hapa nataka kukuambia kwamba elimu lazima uwe na vitabu. Hapo ndio utakazi ya vitabu. Lazima uwe na vitabu, vitabu kwa ajili ya kujisomea, vitabu kwa ajili ya kufanya bahthi. Kama mji hauna maktaba ya kielimu ya kutosheleza, leo mathalan watu wameshika Madina au kama maktaba ya Riyadh na sehemu nyingine utakuta serikali ina maktaba zake kubwa kubwa katika Masjid an-Nabawi kuna maktaba kubwa ya kielimu Masjid Haram hivyo hivyo mpaka kwa hiyo kutaka masaa utakwenda maktaba kijio na nyumbani kwako na sherehe zako mbili zako ndio maktaba kubwa ipo kwenye miji yetu hakuna shehe wewe ndio na maktaba yako kwa hiyo kuna maktaba ya kutosheleza kwa ajili ya kusoma na kufanya utafiti wa kielimu kinyume cha hivyo utashindwa ilmu itakushinda na mashaka wengi wameshinda na ilmu utafiti wowote unaweza kufanya wewe lakini lazima pia usome njia za utafiti bahthi inafanywa vipi وكتاب من تخريج كتاب تخريج فالواحد ukisema takhriji hamuelewi lakini watu wanaosoma hivyo nikisema takhriji wala kufanya kitabu takhriji takhriji yafanyaje mtu akishika tu faraja kitabu na takhriji tahqiq mbona huu ni uongo huu au na wazi wa uongo sababu hakuna takhriji kufanya kwa sababu uongo uko mwingi sana katika miji Watu wanakaa sana, lakini ukisoma ukifundisha njia za kufanya bahthi na utafiti wa kielimu, tartibu masaili, tahriri ya masaili, tanqibu masaili, kupata natija, kujua masaili ni zipi na maraji ni yapi, azmu al-aqwali na njia zake na kila kitu chake, wao wanazungumza madhhabu fulani basi umda katika madhahabu hiyo masadiri zake ni zipi ili nizungumze kwa kisafu na uadilifu sasa kuzungumza madhahabu fulani sasa tuseme ni gazeti fulani madhahabu yao kwa ni madhahabu fulani yasema za uandishi wa vitabu, uandishi wa sana, na sio lazima kwenye kitabu kitoke, andika kwa ajili yako wewe kupata faida. Nimekwenda mbali sana, lakini kuna nyingine. Lakini mtu anaweza kuvuka sasa kutoka kwa ibada ilmi mubtadi mpaka kwenye ardhani mubtadi. Mfano, kana mtu mustafidi akawa ni alim Kapanga ambao tulikuwa na uwezo katika masaili fulani anaweza kuyazungumzia masaili fulani kwa sababu ya kutufi zake alizifanya kwa masaili fulani. Sisi tunaendelea hivyo na hakuna njia ya mkato. Njia ya mkato haipo. Copy paste hakuna. tusiifanyie khiana ilmu tutawafanyia khiana Uislamu kwa tukaeni kusome kama wewe unaona umechelewa na una masuhulia na majukumu mengi basi andaa vijana wako katika hili na ilmu naendelea kuwa ni kitu chenye thamani simeelewa nilichosema ili dawa yetu tupate uimara katika miji na itamallaki katika miji. Lazima wapatikane watu kujitolea kusoma elimu, lazima marakizi za elimu zihuishwe na watu wasikatishe masomo. Ikawa mtu kaingia kanisani miaka mitano sita, akaanza kuingia sasa, huyu mashaallah, bado ukaacha yuko gaa usasamaki haja mingine eh, alikuwa kaa sijua ah yuko sijui kwenye nini sasa iko na watalii sasa nani atakuwa shehe au kaenda kahifadhi Qur'ani kamaliza basi kashahifadhi ah hafidhi yule hafidhi yule mimi miaka mitatu aingia hapo Dar es Salaam akapiga debe au akaingia Kariakoo kuuza miaka miwili tumpe afu awe na hiyo hafidhi hiyo umwite hafidhi tena hiyo kitu yake ile hana vijana wengapi wametolewa na baba zao kuhifadhishwa Qur'ani wamehifadhi Qur'ani alafu hawana chochote wanachokijua sasa mtu akihifadhisha Qur'ani haitoshelezi kwamba mimi watoto wangu watano wote mahufadhi bana wote hufadhi sawa pale ndio kuchekechea sasa mpeleke sasa akasome ilmu umeelewa sio mwisho kwamba sasa kahifadhi Qur'ani ndio kuisha habari yake maisha hiyo ashakuwa mwanachuoni sasa aweza kuswalisha watu ramadhani hapana elimu ni safari ndefu na ni lazima upatikane miongoni mwetu sisi watakaojitolea kwenye jambo hili mi naomba muwe mmenielewa tunachokizungumza manake imezungumza mambo mengi lakini yote nataka sisi tutenge muda na tuwatenge watu maalum watakaotoka kutafuta ilmu alafu warudi kwa jamaa zao wawasomeshe ilmu ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم سمع الله ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نمتم صلى الله عليه وسلم ان كتك حديث متفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه نفي الحديث متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين تتكلم تنظر من عمل الشيعة tumesema sana tangu asili kuu mpaka انهم في النهاية لإذا الله جل وعلا جالين نيوزيتو جالين نيوزيتو كوني نيويو zenye kuifahamu haki na kuipenda na kuikubali atupe taufiki ya kuyafanya yale yanayomridhisha yeye subhanahu wa ta'ala na kuyaacha yale yanayomuudhi na kumchukiza yeye subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ni katika watu wa ilmu yani min alulamai alsalihina almuslihin tujalie hivyo na aitie nuru miji yetu familia zetu na nyumba zetu azinawirishe kwa nuru ya ilmu na imani kama vile ambavyo muomba Allah azinawirishe nyoyo zetu na nyuso zetu kwa, kwa, kwa nuru ya ilmu na imani والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك